radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Benvinguts i benvingudes al Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Bona tarda a tothom i benvingudes a un nou Pim Pam Pum. Aquesta és l'edició 270, ja portem 270 programes. Eh, com sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa on bàsicament sona post-punk i, i bé, eh, ens trobareu aquí cada setmana, estem amatent en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, al carrer Comte Jofre no sé què de Sabadell. Número 30. Número 30 i bé, mm, jo no sóc l'Isma però estic presentant el programa. M'he deixat alguna Important no. a dir. Que tu és l'Eric, no? Ah, no, però això va al final. Ah, vale, perdó. No? L'Isma no es presenta mm, mai. Perdó per l'espoiler. Eh. L'Isma no es presenta mai. L'Isma no hi és, però Ens presentarem, sí, però presentarem a la gent de la taula. Eh, a la meva esquerra hi ha aquell que ho fa sonar de... allò de... tot, tot allò d'allò més bé. <laughs> El eh? Riqui, com estàs? Ei, a hola família, doncs pues molt bé. Ja veieu que si no hi ha l'Isma per ficar ordre, això és un desgavell. Eh. Però serà un programón igualment no, no sé si ens pot estar escoltant perquè el, el company està de colònies, però bueno, estic molt content de que tenir-vos aquí, Eric i Manolo, spoil, un altre spoiler, <laughs> que feia dies que no veníeu. I res, una edició més. Doncs sí, som-hi. Com, com deia el Ricky, a la meva dreta hi ha un altre, un altre company que, que portava uns dies sense venir. Com estàs, Manolo? Molt bé, molt content per, <laughs> per tornar a ser per aquí. Sóc el Manolo, uh, per si algú no l'he quedat clar. Uh, I això, avui no tenim l'ISMA, estic segur que potser en directe no l'escolta, però segurament a la que torni es, es ficarà el, el, el podcast, el podcast i, i ens anirà fent comentaris en veu d'aquella que li agrada a ell ficar al el Telegram. Telegram. Uh, per tu, Isma, una forta abraçada avui que no pots estar aquí, però suposo que la setmana que ve sí que ens veurem. I bé, després d'aquesta abraçada l'Isma, a davant meu tinc una persona que comença a ser fixa en aquest programa. Aquí tenim Ui. el Pau, com estàs de nou? Hola, hola, què tal? Molt bé, la veritat, molt content de poder tornar a estar aquí. I res, a que no ens pillin amb la cleptomania i ens facin fora. <laughs> I, I amb moltes ganes del programa d'avui. Molt bé. pues, també hi ha la Clàudia, que ha demanat que no volia saludar. I, <laughs> Hola, Clàudia. I, I no sé, si no hi ha res més, recordar-vos, ens podeu sentir a radiotrama.cat, eh, directe, i també al podcast i, I en algunes altres ràdios, no? I, i pels carrers, no? I també? pels carrers, sí. <laughs> sí, també sonem a Ràdio Pinsania. Ah, exacte. A la Ràdio, Terra. Ràdio Terra i a Ràdio Activa, del País Valencià. Sí, sí. No va estar malament. No està gens malament. Vale. I què, qui comença a fotre bona música? Doncs pues començo jo, que, que soc clèric. I jo us porto... Avui ha sigut un programa una mica raro, com el Manolo feia molts dies que no venia, llavors la preparació també ha sigut complexa. I al final... Eh... Ha sigut complexa perquè jo feia molts dies que no venia. Eh? No. Tu, en canvi, bueno, vas, vas i ben sovint... Ai, no sé com ho he dit. Tot que jo, com tu, feia molts dies ah, que no venia. Ara, ara. Vale, vale, vale. No, no he dit sí, això, sí, sí. entenc, no per, per les cares que feia. No ben bé o... Sí, vale, bueno, doncs m'he menjat una frase, eh? em sap greu. Problema. Feia molts dies que jo no venia, igual que el Manolo, i llavors la preparació ha sigut molt complexa. Uh, però total, que us porto un, una cançó que es diu Lliures, que és de EAM, de l'Exèrcit d'Alliberament Musical, de Palafrugell, són? De Palamós? De Palamós. Sí, de Palamós. Sí. Des del seu El foc que no s'apaga, no he comprovat si ha sonat o no, perquè això ha passat amb unes altres cançons que havia preparat, però bé, aquí teniu Lliures.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 camí però lliures i decidides per seguir avançant pel camí que hem triat lliures i decidides i observar a poc a poc sense que sí és. Per seguir caminant i cantar al costat i com si no tingués por de perdre aquest instant que un moment pot ser etern. i poder escriure i no vols planes amb cada sol que aquest somriure que ens acompanya és el motor que no hem de perdre i per vèncer aquesta foscor i tu ja saps que no sempre és fàcil o no saber què fer i en aquest món sense raó resistis vèncer i seguim un dia més amb els somnis intactes com quan érem nens Yeah. Molt bé, tio. Que sàpigues que aquesta està a punt de portar-la i al final jo també em porto una de, del Ream, un altre spoiler, avui no parem de fer spoilers. uh. <laughs> Ho parlàvem ara fora micro, eh? Que... Estem cremant aquest disco perquè ha sortit prou, prou bé, eh? Sí. A mi em, segue... Mm, eh, em segueixen més agradant els d'abans, però té cançons jo he que com aquesta. M'agrada, o sigui, les primeres són les que menys m'agraden i, i les últimes són les mm. que més. Llavors has portat una de les últimes? Eh, les dues primeres que havia portat d'aquest disc eren ah. última i la penúltima. <laughs> Vas al revés. I ara no he, he estat tentat de portar la de penúltima, però no, he portat una de pel mig que també és força xula. Ja, la, ja arriba, tot arribarà. Molt bé. Ara us porto una cosa més tranquil·let. Bueno, deixa d'anar, perquè us porto un reggaeton feminista. Són són la Mayo i la, la Mayo de les Aquelarra uh mhm. -huh. i la Vita, la, l'Alba Martínez. La... De, de Sense Furore, no? També. Mm -hmm. Sí, i també en solitari també mm -hmm. fer coses. Doncs pues, bueno, mm, us porto un temacle que es diu Squirt Scam. <laughs> <laughs> Tot una declaració d'intencions de lo que tracta la cançó. I, i ja veureu que és una mica... Ho he fet quasi sense voler, això, però és una cançó per commemorar el Dia Internacional de, de la visibilitat lèsbica, de, no? De la visibilitat lèsbica. Visibilització? De la visibilització. bueno, és sí. la mateixa família, no? No, bueno, sé, la idea... no ho tenim clar, no ho tenim clar, una pregunta. bueno, el, el, la idea és aquesta. I res, un tema clar, a veure, si us, a veure què us sembla. amb els dits, els peus a les cames. Sé que seguirem encara, que estiguem cansades. Atrec la samarreta amb les dents, amb 3 segons no portes sostens. Em mires de reull des del marc de la cuina, aquests ullets em porten a la ruïna. Arribo i m'estampes sense pietat, ens follem i follem l'heteropatriarcat. Et mossego cada part del cos, vas mullada fins al moll de l'os. flujo vaginal. ellos, eh, dile a tu amiga que no se enfade, que donde caben tres, cuatro también, ya tú sabes. Ya tú sabes que cuatro también caben. tot el que havia de dir. Claríssimament, sí. I ben alt i ben clar. I a més, justament, ha coincidit aquest dia que, no sé si ha sigut avui, que ha sortit la sentència de, de la manada d'aquesta sí, penya aquesta tarda, aquesta de Sant tarda. Fermines, tarda i estaven les xarxes bullint perquè llavors ha, ha coincidit com la concentració a plaça Sant Jaume i així perquè ha sortit abús sexual eh, a, agressió, agres... agressió sexual. no, abús. abús. ha sortit abús que és lo, lo, lo mínim que és com si no hi hagués hagut violència com... ni violació, sí, sí, sí, sí no hi ha violació, no hi ha hagut sí, que no l'han forçat, no? És com que, que t'acurralin cinc paus a un portal no és violència, no? Com, bueno. no, no I a més no cinc paus qualsevol, que tots són grandotes i un d'ells policia nacional i l'altre guàrdia civil, sí, eh? sembla, no? Però clar, el tema és que has oh, de... Oh, oh. representa que s'havia de pues, defensar i intentar lluitar i fer-se mal i, i estar fatal i no està en xoc i com que no està en xoc, o sigui, com que està en xoc justament és perquè, perquè li han rebaixat la condena als altres i tot. Clar, com que, com que Clar, si et resisteixes, doncs pots sortir més mal parada, no? Perquè te poden, per mm -hmm. sometre, et poden fotre la del pulpo. Mm -hmm. Llavors, clar, una reacció és quedar-te quiet, no fer res i que s'acabi tot el més ràpid possible, no? I clar, doncs això aquest fet l'estan donant com a que és una espècie de consentiment. No? Exacte, sí, sí. I, sí, sí. Clar, de fet, hi havia fins i tot un dels, dels Eren dos homes jutges, i una dona, els jutges. Sí. Però que hi havia un que es veu que volia els volia els deixar volia en, en, en, llibertat a tots. Sí. bueno, no sé, aquest... Igual era és surrealista, tiet, no tio, sé. és surrealista. Que, que any 2018 estiguem eh, parlant d'això, o sigui, <laughs> d'aquest tipus de sentències. I... Bueno, canviem de tema. <laughs> Canviem, sí. de, canviem, seguim, que, seguim. A què anem? Ah, bueno, ara posaria una cançoneta, si us sembla bé, si canvio una miqueta. Què portes? Um, ara? Porto una versió d'un grup que era HHH, que eren de per aquí. Oh. Harina de hueso, de hueso humano, no? Exacte. De fet, avui m'ha agafat fort amb aquest grup i portaré dues versions d'aquests. I res, i el grup que versiona és Perro Pachingo, que és el cantant de Budallami Zombi Pujol, que quan ho sentiu reconeixereu la veu directa. De fet, jo no ho sabia i quan he sentit la veu he al·lucinat. I també és de la Roca del Vallès i van treure la maqueta el 2002 i la van incloure un homenatge que van fer a HHH el 2001. Doncs la cançó és la de Brindis. L'escoltem. Esta es una dedicación de Perro Machingo para una banda mítica de culto, los HHHHH. Farina d'ossos humans. Estem contra l'especulació. Estem contra tot abús. Des dels llocs de poder, estem contra tot això. Nosaltres també. I tu sotes cada any d'emergència. En aquest país sempre és festa. Des del poder municipal estafant i especulant i del que és natural som catalans. Una puta merda, una, dues, tres, quatre i cinc, sis, set, vuit, nou, nou, nou, ja. Aquest país que no és festa, tu no és convergència. En aquest país sempre és festa. Aneu a la merda! Va! Va, va, va! La vostra ambició mudeja, un paisatge de merda, i us fotrem a la saia! Un cop de pedra, la vostra ambició mudeja, un paisatge de merda! Bueno, què tal? Bé. S'ha pillat sí? una mica el toro. Aquest, aquesta baixada de volum traïdora. Sí. Però molt bé, no? Sí, no? Eh, Déu-n'hi-do. Hem començat els tres, de moment, bastant molt godets, eh? Mm. Res de cantautors ni res, anava bastant a perfecte mm. avui. Mm. Molt bé aquesta versió, eh? M'esperava una, una puncarrada, ah. però, hòstia, mm, molt interessant. O sigui, el, dius que és d'un disc de versions però són, o sigui, són diversos grups que, que versionen els Sí, exacte. Els el 2001 van fer això, HH, HH homenatge, uh mhm. -huh. i ah, és un recopilatori que van fer i aleshores doncs és, cada cançó la va fent un grup diferent i tots són versions de HHH i és l'única que hi ha així més tranquil·leta, mhm. rombeta, evidentment, <laughs> però he al·lucinat, o sigui, és que és una passada, el recopilatori està molt, molt bé, si algun dia l'escolteu, val la pena. Molt bé, ara ho tindrem en compte. Tenim por ahí. I tu què, Manolo, amb què comences avui? Doncs, a veure, jo canviaré una miqueta el ritme. Jo també porto una versió, és una versió de, del, del Bela Chao, d'una banda que es diu Chumbawamba, que és una banda mítica de, de punk rock anglesa que es va fundar el 1982 i es va, es va dissoldre el 2012. Uh, ah, és una versió molt xula, uh, que espero, espero que, que us agradi. A mi m'ha semblat mm, espectacular. Vinga, catem un. is waking outside my window. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Drags my senses into the sunlight, for there are things that I must do. Wish me luck now. you see me, I may you smiling. una altra pilladeta, aquí parlant de, de Feia coses que no ens nostres. Sí, mira. és lo típic, això ho dic prou sovint. Amb- l'Eric, sobretot, és que com que fa temps que no ens veiem, pues, avui la nit eh. s'acaba tard, Sí, sí, no? sí. sí, sí. és algo que passa ja amb Passa, Chao, pues, passa també passa, sí. A més, hem descobert que ja havia sonat aquest tema, no? -huh. Mhm. Podria ser, però si va sonar fa molts anys. Eh? Llavors és com si no Com si no, no. l'hem disfrutat igual i... I a més és un ja temacle, tio. Sí, sí, molt sí. guapa, així molt suaveta, no? Sí, sí, allà té com el ritme aquest de... Sí, no a sé, veure, i un grup que es digui Chumbawamba pot venir <laughs> quan vulgui. O sigui, M'ha agradat Chumbawamba i, i anglès. O sigui, sí, sí, sí. com, bueno, jo què sé. O sigui, Clar, tu quan has dit Chumbawamba has dit de Xile. Sí, de por ahí, por ahí, però... Igual van fer un viatge, no sé, i després... Bueno, no ho sabrem mai. Chumbawamba. Sí. Molt bé, pues, pues què, seguim? Vinga, fot Sí. Ah, gràcies, Riqui. Pues, pues bé, jo tiro un meu segon tema. Eh, aquest eh, estàvem també hem negociat amb el Riqui perquè la Lide Sans ha tret eh, nou CD fa molt poquet. Sí, tio, em vas donar una alegria quan me vas informar d'això. Sí, a mi també em va fer molta alegria. L'altre dia el vaig sentir sencer i la veritat és que, és que m'ha agradat força. Eh, com sabeu, la Lide Sans és aquesta cantautora de, de la Vall d'Aran que canta en aranès i el seu nou CD que ha sortit re, fa un mes es diu Enerècia, algo semblant, no sabem bé si es pronuncia així, i la cançó es diu Era revolució d'Era Conchita, ja veureu que és molt divertida. <laughs> Vinga. d'este força regraïda. Els campes draps ferrats eren molt bona companyia. La que avui he regalat et sona ten marit, perquè t'estimi tant, a Crònia avui he dit. Se'n va de casa, a un de aire fresc, decidís deixar de patir en silenci tot usted. Oh, quina sorpresa, ve que no hi soleta, l'haca agarrat era maleta. Ara entre tu des mos trobar era solucion, mos cau crear majoritat en Parlament. Oh, quina bestiesa, tan poca saviesa. Ja se sap que eres de política ni idea. Com a boni protectus, he de maire seductus. T'he acabat amb tot això, usa un frim aspirador. Ah! referèndum en el poble ha d'estar escutat. Els autiar activen un plan infal·lible. Decreten enviar 150 singuriles. Ja sabem que hi molt riscos, més el home i just. Era per restablir-ho. Eh, és un l'estan Ah! següent. Perseguir moviment. Mete'ts atenció, Conxita, i tu t'es en presun, presun, presun, presun. Us han abandonat un de vacances en les platges de Madrid, ben descansen van abandonat són de vacances. En les platges de Madrid volven descansen. Plus de repressió, toque reconciliació. Naues eleccions, ara o d'amb dius collús. Collús, collús, collús, collús. Voltant-nos a nosaltres que em a la alegría, buscamos a nos a teu garantia, us alegría. amb alegria.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 Jo em vaig ficar a mirar vídeos de... quan buscava allò que parlàvem fora de micro del tema que vaig portar fa uns dies, eh, vaig estar buscant vídeos de... Bueno, mirant a YouTube, mirant, buscant coses de l'Ali de Sants, i vaig trobar un munt de, de bolos en directe la xavala tocant el piano, però mm. molt bé, o sigui, i, i, diversos, o sigui, diversos instruments. O sigui, la, la xavala no només canta i toca la guitarreta de rotllo cantautora, o sigui... Mm i toquem amb, una, amb, amb més gent, també té modalitat en, en banda, no? Sí, sí. L'hem d'explorar de, més, aquesta xavala. Sí, no patiu, no patiu. Estem en ello, no? Sí. <laughs> Mireu, va, ara em toca a mi, us presento una, una banda yankee que es diu eh, Precise, Precise Science, joder, tio, <laughs> ciència precisa. Mm -hmm. Precisament. Precisament això es diu. I porta un tema que es diu FDA, que és l'acrònim de Food Drugs Administration. O sigui, <laughs> el, el tema parla de... És una mica pro-vegan i tal, també, però està marcat als Estats Units. Parla de l'alimentació sana, bàsicament i parla de la paranoia que és que allí, o sigui, això és el Food and Drugs Administration, o sigui, en una sola administració tenen el tema de medicaments i tal i, i d'alimentació. És com <laughs> raro, no?, en mm-hmm. principi. Bueno, va tot allà lligat, no?, una mica... Però que ho portin els mateixos, que hi hagin els mateixos lobbies allí fotuts, el, ja. no, no hauria de, no, no, hauria de no, ser així. No hauria de ser, no hauria de ser. I és una mica la crítica que fa i, bueno, això és un hip-hop, però són yankees i això és hip-hop bastant old school. Eh, és un post? Ah, no, és un és pre. Un pre. És un pre, és, és, És vale, bastant vale. un pre. Vale, I a més vale. és una gravació en, en directe que en alguns punts perd una mica la qualitat de so, però, però és prou decent i molt que te cagues. I a més, tot i que és en anglès, s'entén, si domineu una mica la llengua ho podeu entendre perfectament. Ah! Ankh Uja Seneb. Life, liberty, prosperity. Yet another decree stolen from you and me. The ancestors of the Nile Valley left us other messages too, like let food be your medicine, and let your medicine be food. Why is food and drugs under the same administration? They putting drugs in the food to keep money accumulating now. They like to call it additives and preservatives. Slowly killing everybody that purchase it. Can you pronounce what's on the back of the label? Then that shit we need to keep off our dinner table now. The food is what's fueling these diseases. Paying rich doctors all these medical fees, but they never cure you, they just keep you in need. Cut you open for service luxury and let your pockets please see. We got away from what we used to eat. We forgot we were kidnapped and forced to eat meat. We ate from the earth, so we communicated with it. We cut the conversation, now check the situation. See, blacks the leaders in heart disease, cancer. We give them money like pills is the answer. Damn, I'd be wrong if I didn't pass the info. Hormones in the food got you thinking like a nympho. Wonder why all these young girls so thick, like a baseball player. Steroids is it, they got it than the vegetables, the fruit, the meat, and all the fast food they be selling in the street. It's a war going on, and our diet must reflect it. We all got the power, we just gotta direct it. Neglected never the better that I'm Hotep's the father of medicine. Come on, son. Warning. Warning. Side effects may include bloating of the brain cells, activation of dormant DNA, third eye vision, and subsequent loss of religion. Propensities to use words like crack or small hat. Please consult the metaphysician before ingesting. Yeah. Wow. You keep trusting the enemy with your well-being, black man, black woman. What is it you're not seeing? deaf, dumb, blind, and sick, all the while slaving to keep them rich. Wake up and read the label. Yeah. Tell that cracker keep them crumbs on his table. Check this. Oh. All the doctors get a financial kickback. They diagnose you, prescribe this, prescribe that. Never once mention any side effect. The pharmaceutical company keeps sliding them checks. Yo, they falsifying tests so you'll believe you got the bug. Tax you monthly to keep you buying drugs. Try to pass natural remedies to your people in the slums. The FDA is suit up, come after you with guns, medicinal mobsters. All about the funds. A country on drugs keep the population dumb. We got the information, but what we gonna do? you. Die from mad cow or the avian flu. I try so hard to stay away from man made. Wrong foods revert mentality back to slave. Fluoride in your water just to make you behave. Wrong food revert mentality. Black community filled up with stop, shop, and save. Wrong food with mentality back to slave. We gotta grow our own food, agriculture's our trade. Uh, wrong food with mentality back to slave. Wrong food will reverse your mentality, black to slave. Pan Africanism. ben rapejada i una mica de conscienciació alimenta alimentícia, també, que prou de falta ens fa tots plegats. Mm. Home, i més Amèrica sí que estan bastant grillats amb aquest tema, que no, no hi toquen molt. És sí, tota una sí. lluita que tenen allí. Sí. sí, sí. Bueno, què? Qui segueix? Va, doncs segueixo jo, poso una cançó. Venga. També posarem una d'un directe, treta de YouTube, així que tampoc la qualitat serà molt bona i és de Conca. Hòstia. Uau, Òscar ah, Conca, sí. xaval. <laughs> que la cançó és Joventut Podrida. I... Podrida o perdida? Perdida, perdó. Ah. Que crec que no ha sonat, però no n'estic del tot segur. Algo hem portat d'Òscar Conca fa mm. uns anys, però... Però aquest directe promet, eh? Sí. Òscar Conca. <laughs> sí. Bueno, i de fet, o sigui, si ha sonat, doncs mira, tornarem a posar i ja està. I clar que sí. I el directe és a la CCO La Gordíssima, Oh. eh, que és del 31 de gener del 2013. Per tant, doncs mira, ja fa uns anyets i quan encara es podia. I res, dir que és un cantautor anarcopunk que va néixer a Canàries i que està a Barcelona des de fa anys. I res, doncs si us sembla l'escoltem aviam què tal. Fully. Quins records, xaval. <laughs> M'acabes de ja portar ves. molts anys enrere. Eh? Jo el vaig veure aquest al, al CSO La Hipoteca de, de Sarrià, que mm -hmm. és el que ara des de... O sigui, fins fa poc era l'Ateneu aquest que van cremar els, els nazis mm. popular a Sarrià, doncs era el mm. mateix. Es van xutar els de la hipoteca, va estar molts anys buit i el, el van ocupar i el vaig veure allà fa mm -hmm. més de 10 anys. Abuelo. I, i, I era tal qual això, eh? Era tal, tal qual això, jo vaig flipar, bueno, saps? Però aquí estava allà amb la guitarra i ja està, però jo l'havia vist l'Oscar Conca amb, amb bateria. O sigui, una ba jo que era vist, només sí. bateria i guitarra I o bateria i baix o... Sí, jo l'havia vist així, en aquest format, amb, amb, amb un bataca. Amb un bataca. Mm. Però aquí no, eh? aquí era només... Sí, aquí pel, pel que sigui ho deurien fer amb acústic o alguna cosa així, només amb la guitarreta. Potser no podien Potser muntar per l'espai on estava i tal, sí. sí. Pues, polivalent també. Molt bé. Molt bé, molt bé. Ben trobat. déu nhi Bien añejo. <laughs> I què, Manolo? Doncs mira, jo porto una cançó que li vull dedicar a, l'Isma, que avui no ha pogut venir, però ah. crec que li, li agradarà prou aquest tema. Si el vols pel PDSCAR ja saps que, que te'l cedim tots. És un tema de, de la Fúmiga, que és aquest grup d'esca de, i, i altres coses, <laughs> així típic del País Valencià, eh, que és del Cira, de la Ribera Alta de, del País Valencià, i el tema en qüestió es diu Socatira. Ja veureu que dins del mateix tema hi ha dues versions, que no us diré quines són, però que de seguida sabreu... Ho, ho encertarem, no? Sí. Vinga, va, Fot a veure. que no veus destaca a on estem tots lligats. Si no podem desfer-se'n, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot sorry. Eh, era pedascar o no? <laughs> Collons, Total. collons. Quin mix aquí acabant amb els escalarià. I amb, i amb l'estaca per començar. amb l'estaca per sí. començar. Molt bé, està gravada al, al, al País Basc i és, és prou xulo el, el videoclip. Es veu que lo Socatira és el eh, d'estirar la corda. Sí, ah. sí. Saps? I llavors comença el videoclip amb la penya allà com estirant així. Per això també l'estaca... Mm. Eh. Eh. ben trobat, tot ben trobat. Es nota que són de baix perquè han canviat de Maria per Casalla i ah. allà el toc s'ha notat. Sí, sí, sí. sí, sí. Casalla, eh? <laughs> casalla, eh. casalla. L'Isma, quan ho escolti això, s'aixecarà del seient on estigui i farà ja, ué, ué. uns, uns passillos. Ja. Farà això que fa, de que pilla el mòbil, s'apunta i diu, a veure, com es deia aquesta, no? <laughs> Manolo, com, com es deia? Com es deia? Que quan l'has anat a dedicar jo pensava que li dedicaves a la Poyoleta. No, avui... No, clar, no. noialisme... No. Bueno, des d'aquí una abraçada a la Noé també. Bueno, què? Vinga. Ara, què? Vinga, no, em quedo. <laughs> Venga, Vinga, em quedo que no. <laughs> Som-hi, companys! <laughs> No, ara arriba, arriba una cosa que fa, fa dies que no passa, que els espectadors i espectadores eh, fa molts dies que, que ho porten demanant per les xarxes, sí, sí, enviant sí. cartes, tenim mm. la bústia mm, plena. Més bomba. Perquè sí. torna a la secció... De llibres cooperatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol. Vuelvo al principio. Oigo voces. Las oigo dentro de mi cabeza. En Inglaterra se acuñó el término voice hearer, escuchador de voces, que no suena tan mal como todo lo demás. Psicosis, alucinación auditiva, esquizofrenia, voice hearer. Simple descripción. Un día la crisis es más fuerte de lo que han sido hasta el momento, o la tensión se ha acumulado más allá de los límites razonables, o sucede una desgracia que corta el cable a los frenos de tu pensamiento, o te hieren de manera voluntaria, o cometes la estupidez de ingerir alguna droga, o... Entonces se cierne sobre tu cabeza una ola gigantesca que se recuerda contra el cielo durante un breve instante de quietud, para luego caer a plomo sobre ti. El peso del mundo, el peso al menos de tu mundo, aturdimiento, desmesura. Sin embargo, el problema real no es el episodio. El problema no son los ruidos y las voces que están solo en tu cabeza, ni las taquicardias y los músculos agarrotados. Me ha costado un buen número de años y muchas batallas darme cuenta de que todo eso no son más que síntomas. Y los síntomas son pistas, rastros que pueden llevarte de la mano al origen del dolor. Pero cuando los trazos de la locura comienzan a dibujar tu contorno, nadie suele preguntarse por las causas. Ese es el jodido problema, una mezcla incendiaria de miedo, ignorancia y calculada indiferencia. La palabra amor se usa con inconsciencia. Amor significa pasar la tormenta al lado del otro, independientemente de que ese otro sea tu pareja, tu amigo, tu amante o tu vecino. Permanecer firme, para que cuando el otro vuelva se encuentre en la cama, con la ropa cambiada, el culo limpio y una mirada dando calor. No hay nada que agradecer ni nada de lo que sentirse culpable, nada que reprochar ni ninguna cuenta que saldar. Estamos donde queremos. Me quedo con estos momentos. De los otros no guardo demasiados recuerdos. Girones inconexos, sensaciones, a veces incluso solo olores. Me quedo con ellos a conciencia. Son mis tesoros y son mi salud. Si nos ponemos rebuscados, es pura estrategia. Hay que tener refugios para cuando vuelvan a acercarse nubarrones cargados de relámpagos. Amor y humor son mis refugios, y no fue sencillo dar con ellos, hacerlos propios y apuntalarlos. Solos tenemos mucho más miedo. Lo escuché en Nottingham. Quizá parece una afirmación demasiado obvia, pero no lo es en absoluto. Los seres humanos suelen estar bastante solos, independientemente de si han pasado o no por algún centro de salud mental. Se trata de una condición social de nuestro tiempo. Y esto se traduce en que, por lo general, personas que comparten aspectos esenciales de sus vidas no se conocen entre sí, no hablan, pero sobre todo no se escuchan. Los grupos de ah, los grupos de apoyo mutuo tratan de revertir esta situación. Para acercarse a su sentido y funcionamiento hay que desechar bastantes ideas preconcebidas, Olvidad las imágenes de terapias de grupo que con tanta frecuencia salen en películas y series de televisión. Yo prefiero pensar más bien en una reunión de trabajadores compartiendo el malestar que les provoca la empresa, o de vecinos buscando juntos cómo encarar el cierre de su ambulatorio, o de personas a las que el banco está a punto de desahuciar. Existen muchos tipos de grupos de apoyo mutuo. Pueden ser abiertos o cerrados. Pueden no tener ningún requisito de estar centrados en una experiencia o una condición, y abordar así temas de género, dedicarse solo a, las alucinaciones, trabajar problemas en las relaciones sociales, etc. Pueden necesitar temporalmente una persona que les facilite o ser completamente autónomos desde el principio. Pueden reunirse en dispositivos de salud o en casas ocupadas. Sin embargo, dentro de toda su variedad, lo que los caracteriza es que son espacios de seguridad donde poder hablar de lo que nunca se habla, y hacerlo además de tú a tú, en condiciones de horizontalidad. He aquí un antídoto para el canibalismo social. Los años ofrecen un entrenamiento. Me habría gustado encontrar alguna carta de navegación parecida a esta cuando las voces irrumpieron en mi vida. De ahí que ahora me vea obligado a sacar a pasear una parte de mi vida privada. La situación me incomoda, pero a estas alturas ya sé que la ignorancia y el tabú son compañeros mucho más desagradables. Es absurdo pensar que alguien pueda prestarte su mapa. No se trata de intentar orientarse con las herramientas de otro. Se trata tan solo de hacer saber que esos mapas son posibles. Con los años he ido reconociendo las señales que preceden a la desmesura de la psicosis y auguran el ímpetu, con el que las alucinaciones auditivas entran en escena. He recogido y clasificado esas señales. No hay una regla fija para ellas. A veces coinciden varias y otras veces predomina una claramente. En otras ocasiones pueden llegar a contradecirse entre sí. También dispongo de datos relativos a frecuencias, intensidades, recuerdos, lugares o percepciones tan subjetivas que no tiene sentido exponerlas a terceros. Me limitaré entonces a hablar de cuestiones generales, con la intención de que puedan establecerse analogías. Bé, aquests textos que us llegia eh, és d'un llibre, d'una novel·la gràfica, de fet, que, és, que, és molt, que a mi em va impressionar bastant, que es diu Desmesura, una història quotidiana de locura en la ciutat, que està escrita per Fernando Balius i, i, i està il·lustrada per Mario Pellejer, i la publicat Edicions Bellaterra no, crec que no, no fa gaire, ara no sé si tinc aquí l'any, però jo diria que ha sigut aquest 2018, i si no el 2017 i bé, és un llibre que, com veieu, parla, parla d'escoltar de, veus, de, com diu ell, parla directament de la, de la bogeria, i a mi m'ha agradat moltíssim perquè perquè a més amb, el, perquè amb els dibuixos i, i també amb les reflexions que fa, que com veieu amb el que us anava llegint, fa una mica un recorregut personal, sense entrar tampoc en el més escabrós, però, però que va recollint de la seva pròpia experiència, doncs, pues, unes reflexions que trobo que són, que són molt necessàries i que, i que en aquest format precisament de novel·la gràfica arriben d'una forma molt, molt clara i contundent. Jo penso que parlar de la salut mental és, un, és algo que, que no fem mai prou i, i en aquest sentit recomano moltíssim aquest llibre. Eh, me l'ha portat el, el Manolo, que, que el tenia por ahí i que jo el vaig llegir fa poquet i em va agradar molt. Comentar també que aquesta última part que us he llegit és perquè hi ha un annex al final on, on també s'inclouen unes quantes, això que explicava, són percepcions sensorials, hi ha com una mena de, de guia, que els dibuixos també són molt divertits, en relació, per exemple, a, a les percepcions sensorials, a, a les relacions personals, etc com, com indicadors que té almenys ell de que, de que les coses comencen, se li comencen a, a escapar una mica, no? I, i crec que això bueno, em sembla molt útil i és una lectura més molt, molt xula, que, que et fa pensar molt i, i res, em sembla una eina molt, molt bonica per fer servir i, i no sé, ja després d'això ja no sé què més dir, llavors us, us convido a que comenteu com ho veieu vosaltres. Ostres, molt potent, eh? Realment, les sí. imatges estan molt currades. O sigui, jo el que estic veient des d'aquí, que és des de l'altra banda de la taula, ostres, es nota la potència que han posat, eh, l'esforç cap als dibuixos i la relació que sembla amb el text que s'estan llegint que tenen, sí, sí. No sé què n'opineu els altres. Bastant colpidor, no? El, algun dels relats que, que es llegit així mm. a la pim-pam. És un tema que, que toca bastant, vull dir, és molt necessari i tots els que que han tingut alguna relació directa o indirecta ho, ho saben perfectament. Mm i els que no han tingut relació ni directa ni indirecta no en tenen ni, ni idea de, de què és tot aquest món. I realment val molt la pena llibres així que, que tu, que tu, bueno, que tu facin veure eh, mm-hmm. amb uns altres ulls. De fet, és un tema no? que, que no, cre, crec que no es treballa prou, que, que sí que és veritat que des de fa uns anys cap, a, cap aquí trobo que, que s'està parlant més no? dintre dels moviments socials també, uh mm-hmm. -huh i que s'està escrivint més, no? Uh, pues, hi ha aquest, el Desmesura, hi ha també la, la guia de salut mental sí. Saldremos d'esta, que ens, de los hermanos Quero, que em sembla que també mm. la vam presentar aquí. Sí. I trobo que és molt necessari parlar, molt necessari escoltar també les companyes de Barna, de, de los GAM, de, de los grupos d'apoyo mutuo, de Madrid, de los, de los Flipas GAM també, mm. I, i això com estar una mica atentes a, a tot aquest tema de la salut mental, no? que de fet és com que trobo que ho estem tractant des de fa uns anys, però perquè hem arribat a punts insostenibles no? que ens han fet sí o sí uh, treure aquest tema no? I, mm. i, i potser deixar de banda uns altres no? més, més superficials. Jo trobo que és, jo, és molt recomanable, aquesta, més una, és una edició molt xula de, de, de Bellaterra. Terra sí. Eh. Sí, sí, a més, això que comentaves, per exemple, dels dibuixos, també és bonic perquè inclús expliquen molt bé el procés, com que mm de cop mentre l'estaven fent i coordinant-se ell escrivint, amb lo difícil que és escriure sobre la pròpia vida i coordinant-se amb l'altre que el dibuixava, un dels dos, no recordo, va tenir un accident de cotxe, llavors aquí també ho expliquen, de bueno, clar, vam començar, llavors va ser un peron, llavors com que ha sigut també un procés de, de molts anys i, i la veritat és que quan el llegeix el notes. I, i això a mi m'agrada molt que, que si bé portem anys parlant d'això, sí que no? de moment ha sigut com una mica residual o ha sigut més en estudis pues això, més, més de psicologia o més de, de trobades on, on només hi anava gent que estava en, en, teòricament patint aquests problemes i, i crec que aquesta és una eina amb aquest format de novel·la gràfica i una edició realment molt bonica que, que pot, pot arribar molt a, a més gent i trobo que és molt recomanable. I, i l'altra cosa que m'agrada molt, que no sé si ho he dit, és que també qüestiona molt, com, com moltes de les coses que s'estan fent en aquest sentit, però qüestiona molt el, això que parlava dels símptomes, no? que, que, que sentiveus o, o, o moltes de les coses que, que passen, doncs les autolesions, inclús bueno, o sigui, moltes altres coses que passen relacionades amb la salut mental, no? al final són símptomes de, de com vivim i de, i de quin tipus de, de societat i de relacions tenim, no? que a mi m'agrada molt llegir sobre això perquè, perquè em, em fa pensar molt en, en, en quina vida vull tenir i amb com em vull relacionar amb, amb, amb la gent. No? I, i bueno, pues, pues aquesta és la recomanació que, que us fem avui des del Pim Pam Pum. Us, si ningú vol afegir res, us recordaré el títol i, i posaré un tema. Sí, sí mm. moltes gràcies pues bé, això és Desmesura, una història quotidiana de locura en la ciutat, escrit per Fernando Balius i, i dibuixat, il·lustrat per Mario Pellejer, editat a edicions, edicions Bellaterra, el podeu trobar a les millors llibreries anticapitalistes. I, i res, doncs, eh, així, improvisadament, perquè aquest tema l'havia portat sense tenir molt clar que faria el llibre, us porto un tema d'una banda malauradament ja extinta, aquí vam celebrar el seu funeral, us porto la Sigelpa des de Terrassa, amb un tema que feia dies que volia venir al Pim Pam Pum i s'acostava la data, és del seu ens van diagnosticar un trastorn del 2015 i no és un altre que Sant Jordi. Sant Jordi no era un sant, oh, oh tenia por dels dracs, oh, però quan ell decidia que t'havia Sou la meva princesa, jo sóc el vostre esclau. He vingut a salvar-vos de la vostra castedat. Digueu, no esteu content amb un paio també plantat. Aquest carro de luxe i la rosa que us he portat. Però un dia amb una d'elles, una tal Molly Malone, va saber que no era l'únic que anava obert pel món. Va demanar obediència, no coneixia el no. I aquí el que va per perquè heu marxat. <laughs> Ai. Sí. Bueno, sempre ens quedaran els seus MP3os que aquí el pim-pam-pum està garantitzat de que <laughs> aniran rolant, eh? Sí, sí, sí, sí. I ja aniran sonant, no? Qualsevol dia els truquem una altra vegada per fer una altra entrevista, no? Clar, per què no? Quan torni la Bruna, no? La pòstuma. Bueno, a veure com ho porten entrevista o que vinguin aquí al programa. Ah, sí, sí, això va... ho dir, que podíem venir com a tertulians, no? Sí, aquí la porta bé. està ben oberta. Mm. Des d'aquí una crida, no? Que vinguin, sí, sí. sisplau. <laughs> que els trobem a faltar. No fa ni un mes que han marxat, que ja els trobem a faltar. Bueno, va, ara arriba el moment aquell que, com que l'Eric s'ha tirat el ZEAM i no ho sabia, jo <laughs> també, jo també porto el ZEAM. però un tema força diferent, eh, perquè el, ells són així, que també com que canta gent diferent, cada tema li dona un aire, no? I bueno, en aquest cas porto un, una cançó que es diu Conspira i que tal com va el món avui en dia pues, pues és el que toca. <laughs> A veure què us sembla. Fot-li. Secret society, trying to put their eye on me. Secret society, trying to put their uh. Secret society, trying to put their eye on me. Secret society, trying to put their. Intoxicación de información en esos vídeos de mierda que veis. Mezclan verdad con falsedades, son charlatanes, solo buscan plays. Como le encanta la banca, que los llaméis Anunnakis o que os concentréis en el 666. En tu puta face está el trap y todo está aquí. Mira si es fácil. Death rules, everything around me. Contra la espada del FBI, que pudo hacer Barufakis? Magia, nostalgia de la era medieval, donde está claro quién era el rey, quién tenía el poder real. Hoy soy la fácil de gas natural, fenosa endesa. ¿Piensas qué jugada es esa? Es su puto truco, conspiran con sutileza, pero hay que ser bruto para hacerlo contra Julio César o contra Kennedy. Pidieron su cabeza y si no es Secret Society, dime quién coño es el enemy, la fe americana o tu de manada Y aunque esquivar la trampa trata, sabe a queso el mata Mira todos esos chalados no dejan de sufrir Y si todo ya estaba escrito, ¿qué pintas tú aquí? Forma de vida reptiliana es la tuya, sí Que se arrastra al ver pasar al enemigo Tú en paranoia, vienen a por ti Con la mentira y la verdad hicieron el enemigo No puedes hacer nada, ese lema no es para mí para que divinizar al enemic. l'enemic. que ja del sofà, perquè el temps marxa i no tornarà. Juga les teves cartes amb cap, tens por de perdre i molt per guanyar. Viu el present i sigues conscient que no sempre bufa a favor el vent. Apreta els punys, apreta les dents i protegeix-te contra el mal temps. Treu el cap, mira l'ambient, digue'm tu qui va malament. Actuant, ser conseqüent, tu ets el teu millor referent. terra recerca de la veritat, de lo que ves que té la meitat. Tenim accés a la informació, tenim memòria i no tenim por. Al llarg de la història tota la raó Sempre hi ha qui conspira, però d'aquí parlar que un pla reptilià ens controla em sembla mentida. És un gran negoci, un fort calmant directe a la massa captiva, però en YouTube no ens salvarà, no dirà la veritat prohibida. És com i el Masies, passem els dies mirant al cel, esperant que alguna estranya força baixi i arregli aquest merder. És que sempre és més fàcil pensar que no es pot fer res, quedar-se al sofà és participar, ja som part dels AK. Mira, tots al xalaos, no dejan de sufrir Si todo ya estaba escrito que pintas tú aquí. Forma de vida reptiliana es la tuya, sí. Y se arrastra al ver pasar al enemigo. Tú en paranoia vienen a por ti. Con la mentira y la verdad hicieron el mí. No puedes hacer nada, ese lema no es para mí. ¿Para que divinizar al enemigo? Enemigo, enemigo, Ese lema no es para mí. Alright. All això, right, això eh? sona més de AM, no? Que la que he tio, jo, que era com molt tranquil·leta. Bueno, però també perquè... Jo ho entenc, tenen la, la noia, és que ara no me'n recordo com es diu, la, Ai, no la, la noia que canta amb el Seam, i que té una veu superguapa i, clar, amb, amb música d'aquesta no, no es lluiria tant, no? I és, jo crec que és una veu tan gran que es mereix fer canvis de registre. Sí, jo crec que... Per, per aprofitar Que precisament el canvi que ha fet aquest disc és la introducció d'aquesta veu. O sigui, com que no em sembla o sigui, no em sembla... O sigui, el que em sembla és que ha canviat una mica l'estil, però per això, per introduir aquesta veu, saps? Mm. Home, però l'anterior ja, ja hi era, no? Però era molt residual, vale, en algun sí, tema sí, sí, sí, i, sí. i molt de fons, però sí, aquí sí. té, en molts temes té bastant protagonisme. De sí. fet, jo crec que hi ha un que només canta ella. El, el, el que, que tira tira. sí, el... Vale, pues, llibres. De, de fet, crec que... <laughs> No, estava molt atent, eh? L'únic que s'ha... Ja, és que estava no GG, no? Sí, I, no. Però sí, sí, el Seam So, toquen varios registres sí. i li foten canya en, en tots ells. Sí, és un grupazo i recordo que, que l'Isma a l'últim programa va dir que és el seu grup, <laughs> el millor grup ara mateix de, del món. De veritat? Així va dir, sí. Més que els nascos aquells que li agraden tant, aquells que sempre diu que es van conèixer a la universitat i no sé què, sabeu? Ah, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sé, quins són. Que són com la seva, sí, la seva sí, potser, obsessió, obsessió. Potser ser l'Eneco Bataca, sí, podria ser, no? Un d'aquests. Sí. Bueno, Isma, una abraçada. Eh, si Però és que la música és així, ja... Depèn de per on bufa el vent, te, te ve de gust una o una altra i en tens uns sí. quants de preferits. És impossible tenir-ne sí. només un. Sí, sí. Què, què, va? Cap en baix. Toca a mi? Uh, sí. Bueno, com que estem ja a la tercera ronda, doncs jo ja començo amb el punk, eh? em sap greu, però Guitarretes, ja, eh? ja Guitarretes. ho Uh, I serà un punk estúpid i divertit, perquè Bé, és una altra versió però... dels HHH, perquè estic monotema. I és de la cançó de Mi Ciutat, però uh, la, aquesta cançó, la versió es diu Mi Bici. Ah, mira. El grup es diu Bici Hardcore i diuen que fan hardcore punk ciclista temerario. Ah, I són de Múrcia i el disc es deia És el fin de la era de a pie. <laughs> Total, que jo els vaig descobrir per una cançó que es diu El gremio más tonto, que si us l'escolteu, si la busqueu, eh, sabreu quin és aquest gremi, però la veritat és que fa molta gràcia. I res, si voleu, escoltem la cançó de Mi Bici, que si coneixeu l'original d'HH, pues, pues, bueno, déu nhi A veure, a veure, a veure, catem això. Canciones para ti, canciones para ti. Bé, rapideta, eh? Començar el punt de veritat, eh? Bé, yeah. Pau, gràcies. Ja, ja feia falta. El pollastre, el mestre pollastre en exterior orgullós, això pues sí. un tema de 55 segons, veig aquí. M'encanta. Molt bé. Sí. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Ha començat la tercera ronda i es veu que, es veu que ja, tu l'hauries tirat la primera, no? Sí, directament, però és igual. Millor contenir-se una mica. Conten contenint. Molt bé, molt bé. Molt bé, jo, jo et seguiré una mica amb el punt, no igual tan bastant destroyer, però <laughs> bueno. I us, us porto als Sulfato de Mierda, que ja han sonat, que és la versió punk de Les Marmotes en el Bar, que és un grup de hip-hop de, de, de Xile, uh, que no, bueno, no, els hi, no tenen prou amb el hip-hop, que tenen un grup de, de punk, que són aquests, el sulfato de mierda, des de Santiago de Xile. Us porto al tema que es diu Vivir en anarquia del Maldita Rutina del 2017. policía, lo único que queremos es vivir en anarquía. Vivir en anarquía. Vivir en anarquía. Vivir en anarquía. No queremos patria, violencia es nuestra reacción, parches y remaches, estímulo de insubisión muerte al Estado y a su sociedad elitista. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Donem pas a la, a la secció informativa del programa, el primer acte contra el sistema, contra la submissió per la llibertat, el primer de maig llibertari, a Manifa a les 6 de la tarda al Forat de la Vergonya. Perdoneu, el segon acte serà aquest any sí, la tretzena mostra del llibre anarquista, l'any passat malauradament no hi va ser, però aquest any torna. Serà els propers 25, 26 i 27 de maig a, a la Cineàtica, a, a Sant Andreu, i hi haurà tot d'actes cada dia, diferents presentacions de llibres, no sé si cal que les llegeixi totes. Eh, en tot cas, busqueu les xarxes, serà, com us deia, el 25, el 26 i el 27. També les primeres jornades sobre feminismes el 18 i 19 de maig a Barberà del Vallès. amb breus més informació a les xarxes. Aquest maig també hi han les terceres jornades per la interseccionalitat de lluites, que començaran el divendres 4 amb un taller de cinturons do it yourself amb <laughs> pneumàtics de bici i una xerrada LGTBI+, i, i presons. El divendres 11 hi haurà un taller de fanzines, el dissabte 5 hi haurà una projecció del documental Riak Viceric, uh, ah, també una xerrada sobre veganismos no blancos, a les 9 hi haurà un sopador i recital de poesia, eh, recitat interpretat amb llengua de signes. I el dissabte 12 hi haurà un taller de primers auxilis, perris. A les 7 hi haurà una xerrada engrasando la cizalla, reflexiones antiespecistes des de la gordura, a les 9 un sopador i actuació musical, i el dissabte 19 eh, una xerrada, presentació de l'arxiu del moviment antiespecista, i un cabaret gordi i un sopador. Tot això serà eh, el 4 i el 5 a la Cinètica, que és a Rambla, Fabra i Puig 28, Uh, I l'11 i el 17 serà al Banc Expropiat, al carrer de 13, i el dia 19 serà a l'Estilla, a l'Avinguda Vilafranca 22. Tot això organitza l'Assemblea Antiespacista de Barcelona. I a Lleida, aquest primer de maig, a Pressa Sant Lluita, el dimarts 1, a difusió, a, durant tot el dia a la plaça de Sant Joan, difusió de la lluita anticarcelària, a les 12, manifestació de la plaça del Treball a la plaça de Sant Joan, i a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Joan, performance a, eh, contra les ceres d'allament. Dissabte 5 de maig, a partir de les 6, a la plaça Ricard Vinyes, taula informativa sobre la proposta reivindicativa dels 12 punts i de la lluita contra les persones. I a les 7, eh, a la mateixa plaça, performance contra les cel·les d'aïllament i acabarà el dissabte 12 de maig a les 11 i mitja del matí a la plaça 1 de maig, la Mariola, concentració en solidaritat a totes les preses i contra tots els centres de reclusió. També el 4, 5 i 6 de maig hi haurà les jornades antifeixistes, això començarà el dia 4 amb un taller de privilegi blanc que serà al S. Grua, al carrer Castell Bisbal número 20. El sindicat de manters ens prepara un taller al voltant del privilegi blanc. El dia 5 hi haurà una xerrada sobre la islamofòbia, a les 6 de la tarda també, al, al Polivalent Montbau, al carrer Domènec i Montaner número 3. Uh, eh, serà la presentació de la tesi sobre islam i espai públic en diversos barris de París i de Barcelona. Eh, I això ho organitza... Eh, això 1 portarà Víctor Albert i el dia 6 una taula rodona sobre antifeixisme que serà al bloc 17 a la plaça Eivissa número 17 a les 6 també i tot això organitza la US, la UCFR, el col·lectiu antifeixista de Nou Barris, Totes som antifeixistes i altres. També la setzena festa de la resistència de Can Masdeu el 12 de maig de 12 del migdia a 12 de la nit amb concerts, eh, tallers, DJs, eh, de tot una mica. I bé, el dissabte, aquest dissabte 28 d'abril, al Penedès, a Sant Jaume de ses Oliveres, eh, Eh, hi haurà la, la segona trobada de la xarxa de la Terra, Sobirania i Autosuficiència. Hi haurà una fira d'intercanvi de productes de la Terra, mostra vins naturals, espai per a infants i espai de salut. A les 8 hores s'ha quedat per muntar, que estigui animada. A les 10 hi haurà reunió de la xarxa de la Terra. A les 2 un dinar popular. Eh, porta el teu plat, got i cobert. I de 4 a 12 hi haurà música en viu. Eh, si voleu confirmar, eh, podeu escriure a xarxa de penedès arroba inventat i I, perdoneu, ja havíem acabat, però ara em sap greu perquè de tots els actes, hem llegit tot el que passava. I de la, i de mostra, la mostra no, no, tio. I, i em sento fatal, llavors vaig a llegir-vos-ho, d'acord? Eh, ui, un, un segon. Com us deia, la tretzena mostra del llibre anarquista el 25, 26 i 27 de maig, pues primer es presenta... Ups, et, et, et, perdó. Llavors, Comença el divendres 25 a les 6 i mitja eh, a la Cinètica amb la presentació de Stonewall, l'origen d'una revolta, que és un, un gran llibre sobre, sobre la revolta de Stonewall. Eh, el mateix dissabte 26 a les... Eh, no. no, després, l'endemà, el dissabte 26 a les 11, hi ha una xerrada sobre alliberament animal des de la intersecció de lluites. A les 4 i mitja, més enllà del soterrament de l'AVE a Múrcia, que vindrà gent de Múrcia a explicar l'experiència. A les 6 de la tarda hi ha experiències de resistència davant la judicialització i el diumenge 27 segueixen els actes a les 11 amb racisme als moviments socials eh, i es presentarà des, Descentrar la mirada per a ampliar la visió, un gran llibre. A les 4 i mitja masculinitat, eh, reformar-la o destruir-la i a les 6 i mitja es presentarà també eh, No li desitgem un estat a ningú, aquest llibre que ha fet Pepites, que també és molt recomanable i res, tot això serà a la Cinètica el proper 25, 26 i 27.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 El CD que més havia escoltat des de fa bastants anys i m'agradava molt, i llavors he descobert que el 2017 han tret un altre CD, que sí. no l'havia sentit gaire. Llavors eh, us porto el, la cançó Victory Lab, que és de, de l'homònim, Victory Lab del 2017, que espero que us agradi tant com a mi. Thank you. estic molt més tranquil després de tirar això. Només m'ha quedat dir-vos que són de Pierre la montaigne de, de, de Canadà, per una informació molt rellevant. Nostalisme i llavors l'accent així com francès, francès sí, sense sí. anar... Ha baixat del nivell. Totalment, <laughs> ja, ja ho sabeu. Clar, el francès no... No. Però això, propagandi, propagandi sempre ens agrada molt. Molt gran, sí. Molt bé, eh? m'ha agradat eh, com has deixat la cosa. Vinga, va, ara què? Ara què, ara Vinga. què? Mireu, jo ara us porto una cosa que me van passar, que va ser un concert en directe per un cumple de l'Artiga, de Cerdanyola, sí. i quan encara existia el circus, o sigui, ja no, no sé, fa uns anyets, ja no, potser un parell d'anys o vas a saber quan. I quan encara existia el circus, van, pel seu cumple li van fer el regal que més li agrada, que és un, el punk, no? i tocar versions de la polla i tal. I, bueno, llavors me van passar tot l'àudio aquest, però clar, ja des dels parlaments de la penya i tal i qual. I tenia ah, la... a la clau. No, no, no, no a, a la clau? al circus. Ah, al circus, sí, ho has dit, és veritat. Però dius quan encara està al, circus, perquè ja no està. Ja no està. Ja no hi és. Ah, ja no, és el... no, no, va tancar, va tancar definitivament. Uala. Ara sí que ens no fa tant, eh, tampoc. No, va tancar fa, fa no gaire. Mare meva. Però el boloquet és de fa una mica més i tenia l'àudio aquest de, de tot el, de tot és un àudio sencer, sí, sí. i tenia la, la missió de tallar-ho a trossets, el que són les cançons, i no ho havia fet. I ho tenia allò allí, que cada vegada que, que preparava el programa ho veia allí, però feia mandra... I m'hi he posat, m'hi he posat. El primer tema és de Moria Pio Loco, el Fujimori, i Elisma també, quan ho escolti això, farà un vot, <laughs> perquè és teleta cany canyuqui de la bona de Sardanyaca del Balluco. Bé. <laughs> Venga. Sí, sí, sí. els Morapio. <laughs> Escolta, haurem de parlar amb ells, no? Què vol dir una cançó del, dels Morapio d'un minut i mig? Home, el que canta és el, el mestre pollastre, que és el és en, en, en honor a qui diem aquestes coses. Clar, clar, però jo em pensava que més d'un minut eh, malament, no? Bueno, però perquè és, és punk rock, no és xitxa de la bona. No? Sí, sí, sí. Està molt bé, està molt bé. <laughs> Fugimori, feia moltíssim temps que no la sentia. Sí? Sí. Ah feien molt, no? Des de que van tocar aquí, igual, no? No, no, no hi era. Ah, ja, per, clar, llavors... Ah, per Ah, perquè el, el 200... Jo me'n recordo, ah, estàvem por ahí... de Els 200 van tocar, tio, i tu estaves... <laughs> O sigui, Home, però fa bastant dels no, digui- 200, No diguis mentides. Però, però, però fa un rato. Bueno, fa un, fa un ratet, sí. Un 70, sí. Fa una estona. Quan, quan va ser? <laughs> Va ser el dissabte 2 d'abril però- del- de l'any... Fa com 3 anys. Això, mira, és un tema important, eh? El de no posar any als cartells, a mi, a mi és una cosa que, que m'enfada molt, saps? Perquè després en el record, yeah. Mm. quan tinguis 100 anys i miris la teva col·lecció de cartells, no podràs saber... Any 2016. La, la teva, jo confio en la teva. Any 2016, 2016 perdó. En, en, la meva? Any 2016. 2016. Ah, bueno, vale. pues no, fa, fa dos anys. Fa dos anys, ara. Ah, està bé. És que el temps passa molt ràpid. Sí. Bueno, gràcies. Aviam què, què més vas trobant d'aquest concert mític de l'Artiga. A veure, alguna de la polla segur que cau. <laughs> que, com, com segueix això, Pau? eh, segueixo jo. Uh, bé, portaré un grup que és de, de, de Cartagena, que de fet és un dels grups que m'ha marcat molt. I a més és una versió d'un altre grup que m'ha marcat encara més. Caram, que el grup tot de versions, eh? Sí, sí, avui eh? versions a tope. Molt bé, una. molt bé. I el grup de Cartagena és Milhouse, que no és com el del Simpson, que és Milhouse, sinó és <laughs> Milk House, de llet i estan versionant 24 idees, que són d'aquí, de Hardcore, i la cançó és Sick of Banality. Van començar això el 96 a Cartagena, d'uns grups que es deien Minoria Urbana i Point Blank, i eren, bueno, canta una noia que es diu Raquel, i aleshores el seu e LP, el llarg que van fer, era el 2001, que es deia La basura se en los armarios de la cocina. I, Caram. <laughs> bueno, i aquí ja comencem amb el hardcore directament. Bé. Té una veu característica, així que no us espanteu molt. Endavant. és una despentinada en tota regla, eh? Sí, mira. Molt bé, Pau, veu, veig que has introduït una sí. de les parts del programa que més m'agraden. <laughs> Perfecte, ha començat el moment ja. Jo crec que fins i tot, a, eh, si no ho he escoltat malament, la gravació petava una mica cap al final de, del tema. Saps? <laughs> Pot ser. Ara han reeditat l'LP amb vinil, de fet, ah, sí? i s'ha d'escoltar, ja em queda... Potser han solucionat alguns temes, no, sé, no crec que vagin tornat a gravar, simplement ho hauran remesclat, i aviam, aviam, encara no l'he pogut catar. Doncs seguim. Molt bé. Sí, jo crec que te les veuré també perquè és el que toca ara en aquestes altures del <laughs> programa. Sí, sí Manolo, Manolo feia dies que no venia i ens deu portar sí, van sortint, aquí. Sí. A veure, a veure. De la web Gritando Caos van sortint moltes moltes coses interessants. Una d'elles són els Disnomia, una banda de punk hardcore de Córdoba a, a Argentina. El tema que us porto és eh, Peste Policia, de l'àlbum Anti, del 2017, i ahí va una miqueta més de despeine. Eh? Mare meva. <laughs> All right. Bien, bien. Molt bé, Pau, m'alegra molt que estiguis aquí al Pim Pam Pum perquè crec que ens entendrem prou en, en, en <laughs> aquestes Perfecte. altures. Us ficarem juntets, contents, va, us senteu junts. Del programa. Ja som tres, bé, ja som tres sí, amb sí. l'Eric. Ara crec que l'Isma i el Riqui tindran problemes. Us ah, estem inveint, que ho sapigueu. Bueno, bueno. Molta Ara, força, eh? Molta força aquest grup. Sí, sí. sí, sí. Molt bé, disnòmia, no? Disnòmia de, de, està la web Gritando Caos. Ah, amigo. Que sembla una web d'aquelles abandonades que trobes sí, per ahí, però, però la van no. actualitzant molt sovint, eh? O sigui... Que sembla abandonada perquè segueix tenint la mateixa estètica que el sí, sí, 1998, Com no? <laughs> Però... estètica blogspot, no? Sí, eh? sí, sí. Què dius? A veure, penya. Però funciona Però el contingut bé. és lo important. Sí, sí, sí. Exactament. Molt bé, doncs què? Iniciem l'última ronda, no? Sí, sembla que sí. Pues sí. Tot s'acaba, tot s'acaba. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, jo m'estic tot... passant de conya. Ja, eh, avui. jo també, és una pena, però mira, és, és, eh, va com va. Doncs mireu, jo us porto, no sé si ho havíeu descobert, però fa molt poquet, fa un mes o així, mm, un grup de penya entre els quals reincidentes, banda hachís i, i més gent d'aquesta calanya, eh, van fer un gran homenatge a Bad Religion, Hòstia. I han fet un CD que es diu Chungafé, que és la <laughs> traducció literal de Bad Religion. Llavors, <laughs> us porto... Eh, us el recomano moltíssim. És un CD com de 30 cançons on toca varia gent i fan, fan versions de, de Bad Religion en castellà. Això és carn de pim-pam-pum, <laughs> però carn, totalment. Eh, llavors, d'aquest recull Chungafé us porto eh, Chico Digital del siglo XXI. la forma que tienes de mirar, como una bandera pista en la calle de la ciudad. No necesito las cosas que tú me das. es el siglo XXI y soy un chico digital. Tengo tantos juguetes que no hay tiempo para jugar. Mi padre es un yupi gilipollas y mi madre toma Valium y ninguno me ha sacado a pasear. Esta vida es un misterio. Es tan terrible. La ignorancia y manipulación. Porque es el siglo 21 y soy un chico digital. Tengo tantos juguetes que no hay tiempo para jugar. Mi padre es un yuppie gilipollas y mi madre toma Valium y ninguno me ha sacado a pasear. Esta vida es un misterio. Colecciono amigos en soledad. en la verdadera realidad. Porque es el siglo y soy un ciclo digital. Tengo tantos juguetes que no hay tiempo para jugar. Mi padre es un yuppie polla si mi madre toma Valium ni ninguno me ha sacado. Siglo XXI soy un psico digital. Tengo tantos juguetes que no hay tiempo para jugar. Mi padre es un yuppie gilipollas y mi madre toma Valium y ninguno me ha sacado a pasear. què dir, què dir, no sé, no sé què dir, saps? Xungafé. Xunga eh? <laughs> Xungafé. És molt gran això, tio. Molt Quin gran. secret que tenies durant tot el sí, programa, sí. eh? Sí, sí. No has sí. dit ni mu, eh? No, mira, això m'ho va ensenyar el Joan P. Estàvem fent birra, que posem molt al programa i després posem coses variopintes i em va dir, ah, mira, aquesta penya ha fet això. I <laughs> però què? <laughs> era molt raro, està fent birra i com, I com, no i com enterat, reconeix ja, el ritme i la melodia, però dic, què, què estan cantant? Què, què diu aquesta penya? I molt bé, sí, la veritat. Us recomano molt el, el CD. Molt gran. Del nivell de lo que comentàvem fora de micro, de la, la, les versions de mariachis ah, i les versions de no effects a l'estil... Sin efectos, no era? Sin efectos, sí, sí, sí. sí, sí. Brutal, brutal. Quina troballa, xaval. Eh, això quan arribi a casa m'ho descargo, però, <laughs> però ja. Però ja. Ara no, ja no sé què ficar, no sé si ficar la meva o de, ho deixem aquí perquè si ho... Ah, Vinga. Jo hi porto també una estrena aquí al Pim Pam Pum, no sé com es pronuncia això, es diu Me, Meconio, però és la Q sense una U després. És <laughs> me, Mequonio? Meconio? Mecon, no me, sé. Meconio és un grup. Meconio, doncs llavors és, eh, a, és aquest. Són bascos el que tu dius. Mm, perquè els que porto no jo sé. sí són de Sant, Santurci. Sí, pues sí, pot ser. Pot ser, pot ser. Pues res, és un tema que també toca una mica la temàtica com el peste policia d'abans. <laughs> es diu Uniformadamente i també, també és canyuqui, canyuqui d'aquesta de final de programa. És la meva última família. I Yalla. Mm. molt bé, eh? Una despentinadeta també per, per acabar. Bé, no? Me conyo molt estàs bé. tranquil? Sí, sí, sí, sí. sí he descarregat tota l'energia que tenia acumulada, l'he ficat aquí avui i, i bé, prou bé, eh? Molt bé. I, i, la, i el que m'heu transmès vosaltres cap a mi també <laughs> bastant nivelona avui. Es nota que ho teníem guardat, eh, sí. cosetes aquí. Sí, I sí, que sí. som quatre, no? També eh, està bé que no, que estigui el Pau perquè pues, no som tres ni... Oh, ah, un bon equilibri. Que... Sí. sí, sí, sí. Ens falta l'Isma i tot i així és... hem sigut aquí quatre donant el callo. Sí, sí. està guai. Sempre quan som quatre és, és més estable que sí, quan som notes, tres notes. o sou dos. O... Ja. A veure, sí, dos ja és catàstrofe. Sí. <laughs> Tres s'aguanta i quatre és una delícia, no? I potser, la, i, i potser ara de tant en tant serem cinc. Ah, ah eh, nou format, cuidao, cuidao. Si torna l'Isma. Sí, tornalisme. Home, esperem que sí, que no es quedi a viure allà a la casa com a de mínim tenim un... <laughs> Com a mínim tenim un suplent de luxe per quals dies que, que algú no pugui venir, per, <laughs> perquè el pim-pam-pum no es quedi tan coixet. Quan l'Eric i jo anem més liades que... <laughs> Clar, sí. sí. Perquè és que la nostra vida és una despentinada, saps? Per això després arribem aquí i fotem aquests temes. Clar. Bueno, bueno, arribades aquí, em sembla que tirarem un parell de temes, no? Sí, em sembla que sí. tu, Pau. Exacte, ja presento una mica la meva. Uh... Ah, Què portaràs ja? Si portes una, un increscendo brutal ja des de la tercera cançó. Doncs pues ara ja ens anem al brutal death metal. <laughs> bé, bé. Uh, bé. També una versió, com no, Ostres. de Heaven Shall Burn, que l'original, el grup es diu Therapy, i es diu Nowhere, la cançó. És un grup que, eh, Heaven Selburn, que porten nou àlbums en total, van començar el 1996 i són alemanys. I bé, més que res, també comentar que és bastant important de que dins de l'escena ells, o sigui, les seves lletres tra tracten d'antiracisme, antifeixisme i tots els seus components han sigut vegans o vegetarians tota la vida i vull dir, estan molt implicats políticament i socialment amb el que ai, ai a dins de l'escena no acostuma a passar molt, aquesta escena en concret, però són molt potents en aquest sentit i doncs, ens dona encara més força. Però s'entén algo de tot el missatge que transmeten? o Que... <laughs> Aquesta cançó no massa. Bàsicament diu de que està en un punt de que no va lloc i no sap on està anant i que està com perdut. Més o menys aquesta és la lletra de la cançó. Molt I bé. per acabar, el Manolo... Doncs jo marxo amb la banda Bonot eh, de Santiago de Chile, de punk hardcore anarquista. El nom és un homenatge a la banda Bonot que va actuar a, a França durant el 1911 i 1912, a l'època de, la, de la propaganda pel fet. Eh, el tema en qüestió que es porto es diu Himno Insurreccionalista Bé. i és de la demo de Guerra a la Calle del 2009. Doncs, I amb, doncs bé, això, bé, família. I amb això acabarem, no? Amb això s'està acabant el programa. Fins aquí ha arribat una, una tradició del Pim Pam Pum, en aquest cas la 270, sense l'Isma, amb el Pau, eh, hem estat aquí, jiji, jaja... <laughs> bastant jiji, jaja. Eh? Sí, sí, bastant sí, jiji, jaja, ha anat tot bastant rodat i, i res, com sabeu, això és el Pim Pam Pum, un programa de música combativa, també de tant en tant fem llibres combatius ens podeu sentir a Trama i, i bé, doncs, doncs fins aquí ens acomiadem. Com, com sempre diem, ens trobem... A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta!